Antonio Álvarez, anda en egunon. Egunon. Mikel Iribarren, itxaso gauza egunon. Bai zuri. Elkarren ezagutza bazenuten biak edo edo ez. Orain arte ez bintzat. Hemendik aurrera espero dugu gaietz. Mikel? Ba, ni begiratu nuen eh, gure Google-ekin. Eh, google Ando <laughs> nortzen alkate. E, eta herriak, itxazu eta andoain, zuegadiz, ezagutzen zenuen, andoni e, itxazu? Bai, e, pelotariren batekin e, e, gogoan dut eta itxasun itzana naiz. Eh? baina lotzen dut e, pelotan munduarekin, ere e, garai bateko jardunarekin. Bai. Mm Mikel? Ba, ni naiz askotan ibili handoainen bertan, baina nitzuliko herrioik ezagutzen ditut hartako duia, ernanita beste eta goi herri aldekoak ere. Mm. Bi herri arruntez berdinak, batek bi mila herri biztanle guti gora bera, besteak andoia mamos mila biztanle, eh, zer mota da andoain? Bueno, andoain da eh, batez ere lan, lan ardoari begira ba, industria eta zerbitutako herri bat. eh, mila biztanle dituena, esan dezun bezala e, eh, horietatik asko biztanderia, oan da gutxi egin dugu ikerketa bat, eta lau mila baino gehiago ditugu, ja, e, erretreta edo jubilazio garaian daudenak, edo iruro gehiago bosurtetik orakoak, eta esango nuke e, herri bizia dela, e, nortasuna ere baduena, eta bueno, ba, da, ba, herri bizi horri e, bizi ematen jarraitzen. Politikoki eran daiteke andoinek hiru zati badituela, rabaita bai, bada ezkerra bertzalea, zu ezkerra bertzaleko baitzera, bada eusko aldere jeltzalea, pnb ko eta bada aldere sozialista, hiru zatita manatua da? Bai, e, historikoki horrela izan da, niko gogoan dut, e, eh, oen dada, ba, mila behatzen da darogitamere adibidez, hiru e, familia hoiek, esan dezagun, e, PSE inguru hori ezkerra bertzade gaur egun EH Bildu. Ezkerra bertzadetik arata doana, eh? baina e, familia hori eta PNV familia e, eh, berreun bozkaren bueltan galditu zian, bosna zinegotzirekin. Gaur egia da, gaur gaurkoz, e, guk sortzi zinegotzi ditugu, PSEek bost, PNV kiru eta Podemosek dauka e, amazazpi zinegotzi gara eta amazazpi garrena Podemose dauka. Mm Itxasun, lehen e, eh, 2008-tik hauzapez itugu, e, eh, lehen hauzapez dela, daiteke itxasun? Bai, gaur egundik badira iparraldeko herrietan ere auzapeza bertzaleak, orain arte eta titulu hori edo alderdi hori errebedikatzen zutenak eh, e, etzen baita ezpada ofizialki. gure herria zehagango nuke behar ba, gehien bat mendia eta eta orduki parte bat ere, baina eh, lau mila hektare eta ikiru mendia. Jendetza aldetik mendian lehen eh, jendea bazen eh, beherean bezala, gaur egun eta aspaldiko amarkadetan mendia usten ari da jendez eta beheko aldean berriz ari da jendea jendez betetzen nola baita. Eta nola gure herria den Lapurdi barnekaldean, Lapurdi eta Baxena Farroa artean lehenago gure herria guziz barnekaldekoa zen iparraldean, hola deitzen zen, gaur egun eh, lapurdi kostaldetik, eh, kostaldearen eragina badauka gehiago, eta jendetzaren aldetik ere, bizitegi asko eginda lana kostaldean, eh, iparralde kostaldeuntan, baionaldean uh, zuen jendearen zat. Mm. Beraz, uh, hor bari jendetza desberdinak, uh, kokatzen ari direnak, Eta azkenik, uh, andoain bezala, iparraldean pentsatzen dut, uh, gurea herri Euskaldun bezala ikusia dela ere, biztan da muga badauka nafarroarekin, uh, eta erizondo bastanekin, baina pentsatzen dut ez dela ausardia handia aitortzea gaur egun gure herria nahiko eskualduna dela eta eta eskualduna eskualtasun hori nahi duela hazin. Zuek biek ala biek hau berria zarete, Mikel e, Biblia Antoni hogeitik, Mikel Biblia hogeita, ez, anderantziz, oite, irutik eta Mikel Biblia tik hogeitik, e, esperotakoa izan da, zuen hau zapez alkate etzalana, uste baina gogorragoa, zailagoa, Andoni?, Bueno, esperotakoa gutxi gora bera. Eh egia da, bueno, pixka bat zurrun bilo bat da, ez? E, gure kasuan bentsat, bentsatzen Mikelen kasuan ero izango da, zurrun bilo bat da, e, tasunak iaia e, jan egiten zaitu, baina egin handi batean espero genuen eta, bueno, e, talde oso ona daukagu, e, oso lan giro ona daukagu, eta horrekin, ba, ba aurrera eramatea, ba, erresagoa da. Mm diplomatikoki hitz egin dugu andonik, Mikel? Nolakoa da usepez lana? Denbora asko hartzen duena, gogoa balin bada denbora asko emaiteko eta energia asko emaiteko. Gu behintzat aspaldiko denboretan saiatzen ginen eh, leku untara heltzen, azkenean heldu garen ez, eh, uste dut eh, daukagun denbora gehiena hortan ez hartzen dugula eta energia guzia ere, herritarrei eh, zuzenki eh, zerbitzuak eskaintzeko eta luzarako eta berehalako proiektuetan eh, gauzak oinarritzeko eta eta Pozak horiek dira? Erritarri eskaintzea proiektu batzuk? Ba, hori hori importanta da, horta da, pentsatzen dut gure gure ezaugarria ere, eskualegi bat nahi dugu ekonomikoki, sozialki, zinez bertakoa, eta hori ez da demora erdiz hor pasatzen egiten, hori burrokatzen da mm. ez egun kasik esango nuke, beraz. Ez da bate decepzioa, eh, ba ez da sorpresa ikargarria ere, pentsatzen genuen eh, leku hau eh, garrantzitsua zela, baina beharko zela altzen guzia eman, eta biztan da nik ere talde ona daukat eta langiletsua inguruan, eta horrek, eh, biztan da, horrek ahal du, pentsatzen dut, eh, erangi bat izatea gure herrian. <clears throat> Elduen urtean, e, eh, bozak e, dira, Ipar Euskal Herrian, aurkeztuko zira? Ez niz bat ere deklarapen mota horren egitera egina ona, ez da dudarik gure zerrenda horri izanen dela eta bost sei urtetako bilanarekin, eta ondoko sei urtetako proiektuekin, hori ongi bari mazaizu erantzun bezala. <laughs> e, da, usu, e, erriko etxek diru laguntza gutxi dituztela, estatuak apaldu ditula laguntzak, departamentu ere badakio bizik egoera larrian deola eta ekonomikoki laguntzak apaltzen ari dela, hori bat batentzat gogorra da, e, sos kopuru txiki horrek lan egin behar izatea? Bai, sos laguntzak, eh, sos iturriak txikitu dira, enuke esango zenbatez gure herrian. Hala ere, gurean eh, ja nahiko txipiak ziren, eh? pentsatzeu eta hauekin eh, konparatzen badira aurrekontuak ez dutela ezer ikusteko. Gurean milioi erdi baten investizamendua da gutxi gora bera urtean, beraz proiektu potolo bat egiten baduzu mandatu batean, haute batean, Horta, hor da egin altzenuen proiektua handia, urtikara ara, gero... Milioi erdi bateko aurrekontua urtean dokatzen? Ez, ez, inbertsiotan ez hartzen badugu... Uh, Ezen bateko aurrekontua, usti da? Milioi terdi, bi milioi, bi milioi terdi. Andoainek? Ogeita sortzi milioi. Ogeita sortzi. Amarraldiz gehiago. Hori da. Jendetza ere kasik. Uh. Bai, bai. La urtean behin e, bosak e, eh, egoaldean, sei urtean behin iparaldean, sistema, boska sistema ere arraz ezberdina, proportzionala ego euskal herrian eta iparaldean e, sistema majoritario, gehiengoaren bai. E, Zer sistema da justuagoa, demokratikoagoa, Andoni? Eh. sistema proportionalak ze zailtasun ekartzen ditu zuen kasuan e, adibizarreko kontxeluetan? Bai, bueno, sistema proporzionalak e, daukana da adibidez, e, guri aurreko legealdian guk eh, nahiko erraz irabazi genituen hauteskundeak, baina e, paktuen bidez e, alkatetza e, kendu ziguten edo beste batzuk eskuratu zuten. Eta gero, e, hone daukana baitele, egunerokotasunean e, akordiotara iritsi behar duzu, guk gure kasuan, amazazpizi negotzi dira, e, gauza bat aurrera emateko gutxienez behatziren babesa behar dezu. Mm. E, guk sortzi zinegotzi ditugu, orduan gutxienez baten babesa behar dugu. Oposizioko bat behar duzue? Hori da. Gu, orain arte bentsat, urte eta erdi honetan, ia, gauza guztiak atera ditugu, e, edo hau batez, edo iruren babesarekin. E, PNV, Podemos eta gure babesarekin. Eh? E, esango nuke, eh, eh uneko 95etik gora da baina bai beti norbaiten babesa behar dugu da. Mhm. Mikel Frantziako legibiltzarren entzuten ari gara ahotsa gero eta sistema proportional bat behar ote den Frantzian ere? Ez dakit, eh, naiz eh, sartu eh, gai hortan badauzka abantailak gaur egun dugunak irabazten duzunean, biztan da, zure zerrendak badauka gehien gozoa, beraz, beraz politika... Merkatu nola duzu toda Gure, ni nau, eraman nauen zerrendak irabazi du amabos bozaz, eh, bigarren zerrendari irabazi dio. Eta guk lortu ditugu amalau alki, eta haiek dauzkate lau eta hirugarren zerrenda batek badauka bat bakarra, beraz gehiengoa duzun puntutik naizta, bai, bai, bai, bai. Beraz, uh, eh, efikazitatearen aldetik uh, interesgarria da gurea, baina eh, biztan da, gero beste modura balitz igual hauena ikusi baitut, delako interneten pleno bat ikusi izan baitut. Ez da bai da behartzen du igual askoz gehiago uh, egoaldeko sistemak ezen ez da gureak. Baina Beste gauzatxo bat egan nahi nuke estakuru ontan, uh, eh, iparraldean gaur egun txikietan behintzat barnekaldeko erritxikietan, uh, eh, gaia da gehiago bihar nor pres, pres dagoen uh, auta gaitzara joateko, eh? pixka bat uh, oi, frantzia guzian ere bada, baina gurea ere hartzen du, leku askotan bada jende bat nahiko uzkur erriko etxetara eta joateko, beraz, hau da gehiago gure herri askotan arazoa eta ez gehiengoaren eta zi, e, bozkatzeko edo kudeatzeko sistemaren arazoa. Nik uste dut ere hori arazo orokorra da da, eh? E, aldean ere, e, ego euskal herrian ere, e, arazo hori gero eta agerikoagoa da. Eh? Guk egia esan, zorionez, e, orain arte bentzat, handoainen ez dugu inongo arazorik izan e, osatzeko. Bai jakin izan dugu beste alderdi batzuk izan dituztela, bueno, arazoren bate edo beste, baina e, orokorrean e, udalgintza e, jendeartetik gerota urrunago dago da, e, esango nuke, politika e, dagoen bezala eta horrek ba, ekarreko ditu ba, ziurrenik eh, zaitasunak. Zaitasunak epe motz ertania. Bai. Goizontan eh, buruz buru ditugu, bi hausapez, itxasutik Mikel Iribarren, andoendik Andoni Albarez, harigine zailtasunetaz edo eh, ez dela bat ere aixe gaur egunean herriko kontseilu batean lan, lan egitea, eta Mikelek zion ere kontseilu bat edo pleno bat ikusi duela internetez eta eztabaidaz <laughs> beteriko eh, pleno edo kontseilu bat izan dela. Zeintzu dira adibidez eh, andoainen dituzuen egunerokotasuna zailtasunik eh, handienak? Bueno, a ber, daude, egunerokotasuneko gauza txiki pila bat, ba, edozein zerbitzuren, gara, guke, kiroldegia, kulturetxea, e, iribusa, oza, e, eguneko zentroa, oza, dazkagu, hainbat eta hainbat zerbitzu, diburutegi, hainbat eta hainbat zerbitzu, eta hoietako batean zerbait gertatzen badin bada, ba, eguna, nola baita esan, horre or, dizu, ez? Baina gero dauzkagu, ba, herri gehienek dauzkaten arazo berberak, etxe bizitaren arazoa daukagu, oso orokorra dana, e, horne gainean ikustet, bai, egoaldean, bai iparraldean nahiko orokortua dago, etxe arazo handia daukagu, eta gu handoa indikan ari gara, ba, bueno, bat etikan e, duela gutxi e, lokalak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza onartu dugu, e, horrekin nahi deguna da, ba, e, lokalak etxe bihurtzeko aukera eman da, batetik e, erosa almen txikiagoa duten familia horiek erreztu, etxebizitza eskubidea, bestetik gaina lokala, hilda dauden lokal hoiei e, bizitza eman. Eta gero, ba, bueno, e, e, legealdi honetan eta aurrengoan, ba, eundaka etxe bizitza egingo dia andoainen, eta, bueno, horrekin ere, nahi diogu pixka bat, irten bideman dakagun arazoari, eta irugarrengo zutabe baditzake e, bueno, guke eh, zonalde tensionatu edo mm. ez, e, izendatu nahi dugu gure herria, horrek esan nahi da, ba, aloka iruetan eta baldintza batzu jarriko ditugu, eta e, elburu handi badaukagu, handoainen badira, e, amarnaka e, eundaka ere hausartuko e, e, esatera etxe bizitza huts eta oiei oiek e, oien jabei e, erakartzean oda baita esan e, merkatuan jarri ditzaten etxe oiek mm ba, dauzkagulako alde batetik etxe hutsak eta bezetik bako jendea etxerik gabe. Gune tentsionatu horren barnean ez da itxasu zartzen? Sartu da parte batean, neurri batean partu da, baina ez dira gaur egun ara guziak aplikatzen gure herriari. Eh, hala uh, ere, orantxe handonik eh, egiten zuenari, gurean ere etxe bizitzarena arazo da eh, eta helburu da hobetzea jandu ehunka bizitegi eraikiko ditugu, bon, gurean ez da ehunkaik, baina uh, guaiko proiektua eta bere alakoa dugu eh, uh, ogoi, uh, eh, emezortzi ogoi eh, bizitegi eta eraikitzea, preseski sistema berezi batekin uh, deitzen dena mm. ipagalde untan uh, nahiko zabaldua dena, egan baita bizitegia bera erosten du, erostunak, eta, eta lur, alokatzen du. beraz horrek egesten du heltzea erosten jende askorentzat beraz, bada ere gurean biztan dena etxe utzen arazo hori, Banan bada ere beste bat um, pixkat berezia gureari igual da uh, garai batez una jendirela kanputik jende andana bat eta eta bertakoak ere etxe politak, etxe edejak eraiki dituztenak, gaur egun eh, sekulako dirutza balio dutenak, eta herriko jendeak ezin erusi dezazkenak, beraz eh, guk ere herri bezala hauk ezin ditugu erusi zen, eta kariu egirira, garesti egirira, Beraz, nonbait eh, egan nahi nuke, hauen, hauk erusiko dituenak ere egiten du biharko gure herria eta iparaldeko gure herri askorentzat eh, lehen helburua da bertako jendentzat eta bertako gaztentzat eh, bizitegiak eh, libratzea eta eraikitzea neundik alba da. Zandonik zion eundaka etxe egingo dituztela, baina zuek hogei, behar bada itxasuarrek ere ez dituzte nahi hogei bizitegi egitea itxasun? Bai, ez da dena barra bakar batean izanen eh, peti gora, eh, eta bainan ba, nahiko bi izolairukoa izain da, eta, da. Eh, eta ez da bai, da pixka bat sortzen aldu horrek, baina gaurtikara badakigu ez dela lehen bezala, eta eremu punta batetan, pentze punta batetan, edo belardi punta batetan iten etxe txiki bat eh, nahi duenak nahi duen lekuan, baina alden neurri guzian beharko dela hau herrien inguruan egin. Justuki gai hortez, harremana herritarrekin da, zuen boskazaleekin, itxasuren kasuan adibidez, famili batek lur bat baduta nahi du hor bizitegi batekin bere familientzat, zukarraiten diozu ez ez da posible zeren arautegiek ez du permititzen, hor sortzen dira, ez da baideak, andoainen ere, pentsatzen dut, zure boskazalekin, zure herritarrekin ere, sortzen direla olako ez nola kudeatzen dira? Albezala kudeatzen dira. Azerreak eh, sortzen dira, pentsatzen dut? Gu lau urte, eh, lau bost urte badu hor gaudela, eh, gure denboraldiuntan egin dugu irigintza plana berria, e, garaia baitzen egiteko, eta 2000 amabian hasia baitzen horren berritzea e, ogoita amarrektarea kendu ditugu eraiki garritasunetik, gelditzen dira laupabost e, eh, bizitegirako, eta laupabost auk denak eh, herri eraikiaren inguruan dira, beraz, ba, frustrazio asko bada, ba, gure gure buzkatzailetan edo edo lagunetan eta bestetan ere nahi edo ez baina hau da munduaren martxa. Berberrango izute ez dizut gurengoan poskarik emango? Be, gure lana da ere azaltzea espikatzea zergatik gauzakola diren eta biztan da mundu aldatu dela azken ogoi urte hautan honi begira. Antoni? Bai, nik uste gakoa da da eta beti e, jendeak ez du ulertzen, baina gure dana da pedagogiain eta gauzak azaltzea. E? Eh? Guke eh, gure bozkatzailea izan edo ez izan, guk ezin dugu arau hautsi eta ezin diogu e, sei solairuko etxe bizitza bat egin dezaken etxe jabe bati e, gure bozkatzailea dako zazpigarren pisu eman, hori ezin dugu egin, ez da nahita ere. Orduan, ba, bon, deneti dago, jende batek eh, uhertzen du, beste batek ez uhertzen, baina gure gure dana hori da, ez? Gure dana da gauzak azaltzea e, eta batez ere jendeari uhertaraztea. Eta jakin behar da, ez ditugula beti ezagutzen zein ziren <laughs> bozkatzaleak ere, ez azki da. <laughs> mitzat. Ez, egualdean ere ez. Zuek biek alabiek familie politiko berekoak zarete, e, eh, ezkera bertzale ere ingurukoak, e, elkarrekin eh, lan amankumunak egiten dituzue, eh, ez dakit, eh, ideologikoki, eh, ikusi duzue ekonomikoki hemendi joan nuke, bizitekin arloan hemendi joan beharko nuke, bada alako sintonia bat edo arrunt ezberdinak dira eta... Nik uste sintonia asten ari da dagoen. Hmm. Badakit, pasaden larun batean izan genuen Euskal Herria e, bilduko kongresua, irugarrengo kongresua, bertan e, Euskal Herria Baiko ordezkariak izan ziren, eta e, oain daizter urrengo aste hilabetetan izango dugun e, e, konferentzia municipalistari begira, badakit Euskal Herria Baikoak ere e, parte hartuko dute da. Orduan, e, nik ustet bidea egiten hasten ari garela. Eh? Eta gaur gaurkoz ni behintzat ez daukate inongo hartu emanik eh, EH Bohiko inongo kiderekin, baina iruditzen zait, E, orain hasten dan bide honekin e, loturak e, sendotuko diala eta hartu eman handiago mm. izango dugu. Garai baten Mikel behar da udalbiltzarekin eta <coughs> bazen alako dinamika bat hori hautsi zen? Bai, uste dut, doi bat ahuldu beden egintzela hori. E, iparraldea txikia izan ez egoaldi begira, betikoa gertatzen da, alare iparraldekoek begiratzen dute anai handiago, handiari eta guk haintxor badakigu gehiago hauen eh, eta politika munduaz eta eta hauen asmoetaz eta uste dut gure bete beharretan dela ere eh, egunez egun edo egotea egoaldean gertatzen denaren berrien zaina. Gainerako nik personalki eh, laborarian nintzenez, eh, badut nahiko itura egoaldeko eh, laborari munduarekin lan egiteko, eta bereziki hemen txe biltzen gira endaian etxalde deitzen den mogimendu batekin, bizkaitarrek ipuzkoak eta nafarrekin mm. bereziki. Harremanak horre, harreman mm. instituzionalak aipatu ditugu, erritaren harremanak egunerokoan, zuk Mikel behar bada, esperientzi gehiago baituzu, Iruditzen zaizu urbilako edo urrunago gaudela bada jende joan jin edo, edo bai. Ez dakit lehen baino gehiago baden ez pentsatzen dut uh, bugaztia ginelaik, bagenuen asmo handia harreman gehiago izateko egoaldearekin. Gaur egun guk herri bezala badugu uh, birazkatze uh, zer bat uh, abiatua, bide bat abiatua etxauriko jendearekin, uh, Nafarroan uh, etxauri baita gerezien herria eta gureare mm. nola gereziaren bidez ezagutua baita edo ezagutua baizen. <coughs> aski e, neke da, behin harremanean denbora eta hartuz gero egutegian finkatuz gero, gero egresaba eh, eta elgarrikilako hori nahiko ontsa pasatzen da baina eh, egia da bakotsak berean eta beriziki herriko etxetan eh, bagabiltza buru belagi <laughs> egunerokoarekin eta eta ez da erresa taldetik eh, erabakitzea olakoan asteburua hartu behar dugu eta bagoa zaiekin lan egitera. Baina gero zehatzago zentzure galdera igual jendeak baduen harreman gehiago. Asteko bada gaur egun lan bat egina mugaren itzulian eta iparralde untan, hain zehaz den duena nik errango dutana baino gehiago eh, harreman hori indartu den lehen indartsua zen ere baitzen eh, jende mugimendua bizitzarako alde batetik beste atzoana arrazoin desberdinen gatik, edo ekonomikoak edo politikoak gaur hori dena ez da beraz uh, kultur eta sozialki ez dakit biziki ontzen den ekonomikoki gutxi da hemendik egoaldera joan dena, naizta gure herri bakotxean bat edo beste beti baden Baina eh, lehen ez bezala gaur gurean eh, egoaldea sartzen da egunero nahi badugu eh, telebistaz, irratiz eta eta ordenagailuz, beraz bada borondate individual lan bat ere egin behar duguna pentsatzea eta bertzelek Andoni, zuk E, nik harremana e, iparraldearekin pertsonalki izan dut, bueno, batetik berria egunkari nazionalean egiten dudako dan, eta berriak Euskal Herria bere osotasunean hartzen du e, e, bueno, bere e, lan jardun gisa edo zea, gero ni pelota munduan ibilen ez baita ere, pelota munduan ere iparraldearen presentzia handia da. Eh? E, Guatzen ez guke berria txapelketa egite genuen, pelota txapelketa, eta iparraldeak beti zuen ordezkaritza bat, alako selekzio bat egiten zuen. E, gero nik e, oso maila pertsonalean, baina e, u aldean batez ere gu familiarekin asko etortzen gara iparraldea, baina gustoko dugulako. Eh? horre soko aldera eta doniman edo itzune aldera eta eta gero bezala ikusten nik andoa indikan eta hon ere e, percepzio oso pertsona da, baina andoainen egon da jende bat e, iparraldea ezagutzen duena eta iparraldera joateko itura duena, baina andoainen egon da jende asko iparraldea oso urrun daguna berarentzat. Mm. Eta esan ezke ordu erdi batean iparralden zaudela, ez dukena sinistu ere egingo. Eh? hori Zutan, doinen jende askok e, e, horrela bizi duela. Zer kurbilduko gaitu gehiago adibidez kirolak, kulturak, politikak, industriak, ekonomiak? Galdera zaila da, hau. Bai. Ba, kirolak ere hurbiltzen du, eh? Andonien zutean pentsatzen du duela egun batzuk, eh, nire herriko langile batek uh, egaten zidala, asteburuan gazteizera joan zirela iruan aiak uh, eh, pilota partidaren ikustera. Zuri julen etzen jokatu egun hartan mainan. Beraz, bada, bada alere uh, eh, ideologia aparte jende bat kirolak elkartzen duena eta ez da jende gutxi, baina gero gainerakoan ez dakit uh, Kulturak ere nik ikartzen duela, ez? Kulturak Le naitu naiz hemen e, zaintza da e, endaiako programazioa ikusten eta programazio hortan agertzen dian gauza asko andoaingo 2020 dauko edo 2025 bosteko programazioan daude. Ordun e, bistan da hor badala elkargune bat, eh? Gero nik adibidez e, industria eta ekonomia ikusten dut hor e, zatiketak zatiketak e, administratiboak administratiboak e, ez du ez du da laguntzen e, hortan e, e, ziurrenik e, andoaingo enpresari batek e, ordezkaritza bat e, iparraldeko edozein herritan jartzeko e, burura lehenengo e, trabak etorriko zaizkio Eh? Eta berdin pentsatzen dut iparraldeko enpresari batentzat eh, andoainen edo Gipuzkoan edo hegoaldean eh, kehartzarekin. Orduan nik uste lot, lotzeko bueno, izkuntza, izkuntza, azkenian hizkuntza bada eh, lotzen gaituen Euskarren eh, Euskarri nagusinentako bat, eta kiroda eta kultura esango nuke. E, azken galderat, mugaz gaindiko harremanak orain hainitz entzuten dago ez, mugaz gaindiko proiektua, poktefa eta olako proiektua hainitz baditugu, Eh, horren Gibelean benetan bada eh, mamirik edo edo urteroko gai bat da pasatzen dena eta arrasto gutxi utzi usten duena. Nik dakitala poktefak ez du eh, eta ideologiarik edo elkartzeko asmorik diru, diru, diru bilketa bat da eta oportunitate bat da entxor beste zerbait eh, behar da asmatu eh, gure bi eskualde hauen eh, lotzeko eta biztan da kulturak eta hizkuntzak lotzen gaituela. referentziak ere berdinak direla askorentzat, handoa eh, ingo batik eskatzen badio, galetzen badiogu eh, zer errubi musika taldea, pentsatzeut, eta donostikoa bariz bezala erango duela eta ezagutzen duela eta biztan da gure egiko pestetan ibiltzen dela zer nahi egoaldeko talde, eta guzi referentziak gauza kultur mailan behintzat izan aldira berdinak. Behinan gero hor bapatean eta hotzean eskatzea guri e, eh, <laughs> zer ahal algaitu gehiago. Hor nik badakit udalbiltza baditu da eskuartean hainbat proiektu, mm. eta azkenean e, egunerokotasunen dauzkagun arazoak ere e, oso arazo antzekoa ditugu dako eta badakit e, e, kilometroa edo elikadura buru jabetzaren inguruan, e, hor badago da lanketa bat, eta elikadura buru jabetzaren inguruan iganean, bai iparraldekoen bai goedentzako, azkenean gauza bera da, ez? E, energiaren inguruan ere bai, eta baditugu hor, eno da esan, e, egunerokotasunean lantzen ditugun hainbat gai e, aman komunean eta badakit udalbiltza ari dela horretan lanean eta e, horrek e, indarra hartu dezake eta horrekin ba da bait esan e, gerturatu gaitezke e, bai e, iparraldeko eta hegoaldekoen harremanak eta bueno, gure lan egiteko moduak. Ederki ba, esker biheri, Andoni, pilota zalea baitzara, nork irabaziko du, binakako xapelketa pilotan, ezker pareta? Ba... Notatzen dute? Eh, sorpresa bat esango dut. E, ez dira ez da saikatu hendikan, baina altunaren alde, altuna eta bai bikuña, e, aranguren bikuñaren alde ingo nukenik. Altuna oso gertukoa eta maitea dut eta horregatik. Mikel adozira? Nik ez dut eh, arriskatuko <laughs> deusik hortan, salbu... Zutukazun alde beti. Eh, aipatu dugun eta unako mogimendu hautan, biztan da ipagaldean pilotan gehiago trinketa da aipatzen bai. eta hori da begiratzen eta hortan eh, badugu Sanchez deitzen den pilotari bat... Bai. Iruñarra. Iruñaga bai, eta, bai. eta lehen mailan dabilena gure herrietako lagun batzuekin. Ba, Antonio Alvarez, andoengo auzapeza, Mikel Iribarren itxasoko alkatea, bila esker bieri eta horrengo atarte. esker, bai.